mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe umutumire reka rero ndamuha akanya atwidondore ko muri sima bisanga namuvuze nabi nabwo nti numuhinga akagendana ibibazo akitonganya wenyine akitonganya nta wundi muntu wabisangiye mhm. ayo rero n'amatati yitwa amatati yo giti cy'umuntu mhm. cyangwa hakaba ubundi bwoko bwa kabiri aho haba amatati hagati y'umuntu n'uwundi ni ukuvuga abantu bafise ibintu batumvikana ko ibintu kanaka runaka bishobora gutuma hoba indya n'imbato kwicarana ubwoko bwa gatatu ni amatati yo mu mugwi umugu w'abantu aho abantu bashobora kuba bagize umugu umwe bivanye n'intumbero bihaye cyangwa ibikorwa bihaye gukora hanyuma hakagera igihe ntibumvikane ingene bashobora gukora ibyo bikorwa hakaba gutandukana gutandukana mu byiyumviro mu ntumbero n'ingene vyokorwa ubwoko bwa kane namatati hagati y'imigwi myinshi ishobora kuba imigwi ibiri cyangwa itatu cyangwa ine cyangwa irenga ayo nayo ni gihe imigwi kanaka ishobora kuba irikikorera ku rubuga rumwe cyangwa irikikorera mu karere kamwe hamwe umwe umwe wese ufite intumbero yawo hanyuma undi ukagira intumbero yawo mugabo hakaza igihe iyo migwi iza kuba mu bibazo by'ingene bokorera muri ako karere barimwo bariko bakurikira intumbero zabo ariko hamwe hagati bahana amahoro namahoro ni vyiza bigiye gufasha abandi nabo bati yeka ntacyo bizova ngo ko uyu cyangwa uriya atarimwo nk'abahinga nk'imuhinga kumurimo muca mubiha ishusho yihe ego kimwe imbere yuko nza kuvuga kuri ibyo biganiro nibaza ko mm. hari ikintu gikomeye nashaka kubanza kuvuga ngaha mm. nuko igihe ubwa mbere hamaze kuba amatati hagati y'abantu n'abandi hagati y'umugwi eh, n'uwundi cyangwa hagati y'imigwi n'iyindi ikintu cya mbere gikomeye abantu bategereza kubanza kuyibaza bati mbega aya matati ni bwoko ki aya matati avuye kuki inkomoko yayo niyihe imizi yayo niyihe abantu bateza kubanza gufata umwanya wo gutahura gusesangura no kwimba kugira batahure inkomoko y'ikibazo cyangwa y'amatati abahanze iyo ariyo hanyuma mu uko bisanzwe bimeze nuko igihe cyose amatati abayeho hoba hagati y'umuntu n'uwundi hoba hagati y'abantu babiri hoba hagati y'abantu batatu cyangwa barenga hoba hagati mu mugu cyangwa hagati y'imigwi n'iyindi icya mbere cyihuta ni uko bamaze kwicara bakavugana bategerezwa gufata intambwe igira kabiri yo kwicarana bose ni ukuvuga abo vyega bishobora gufata umwanya ariko uh, mu bijyanye no gukinga canke guhinyanyura cyo gutorera umuti urama ikibazo cyamaze kubaho mhm. abo vyega bose bategerezwa kuba hamwe kugira ngo bashobore gutora umuti urama eh, inyuma gatoya wari kuravuga ku kiganiro ibiganiro bikobera ibiganiro ni ikintu cyiza cyane kimwe nagomba kuvuga ku biringo bitanu bikomeye abantu bamaze kubona ko hari icyo bapfa birasaba rero ko baca bicarana rero nshenja ku biriko biraba nibyo ibyo bamwe bavuga ngo ni ikinamico ntacyo bizomara bimeze uku n'uku ariko nk'umuntu asanzwe akora mu bintu byo gukinga amatati yewe mm. sinobisuzugura kuko ikintu cyose kigira intango mm-hmm. igenda byita intango mu bw'iyo ntango nkaca novuga nti ni intango nibaza izotuma kumbure twumve icyumviro cyiwe ku bijyanye n'ibi biganiro byabaye ego ikintu cya mbere twabanza kuvuga ni uko ibyo ari byo byose bitunegereje kubona eh, ingingo nk'iyi isubiye gufatwa ni ukuvuga eh, abantu basubiye kwiyumvira akarere gasubiye kwiyumvira amakungu asubiye kwiyumvira yuko ariko kandi na senarede ntiyatumiwe ubwayo natwe ntitwatumiwe twebwe rero tugira tuti Eh, birashobora kuba byavuye ku mbo imwe zibiri cyangwa zitatu iya mbere twibaza ni uko tumukeko eh, libera nk'umunyamabanga mukuru wa east african community atashoboye gutandukanya neza amabanga ajejwe yo guserukira akarere yo guhagararira akarere eh, k'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika yo mu buseruko akaguma yiyumvamo cyane ko aserukira ahubwo ubutegetsi bw'i Eh, bigaca bituma rero mu mpanuro ashobora kuba yarahaye eh, umuhuza eh, nyine icyubahiro benjamin mukapa yahengamiye cyane ku ruhande rwa leta y'ubujumbura ibyo rero nicyo tubonamo cyane ko mu gutumira urabona ko hasa n'uko batumira abadashobora kubateza ingorane ingorane nshatse kuvuga abadashobora kubahaririza cyane ikindi ni ibaza cya kabiri Eh, nuko uko kumbure ari mu ntango eh, mu ntango byama bigorana urasanga abana bariya eh, bibagora kumenya neza n'inda afise icyo yoba aterera kurusha uriya cyangwa kurusha uwundi cyangwa n'inde yoba akenewe muri ibi biganiro kugira ngo koko iyi iboneke inyishu y'ukuri twebwe rero turi ko turaraba ibyo biganiro icya mbere twibaza ko izobamwo ni buri bazobona yuko eh, hatatumiwe neza uko abantu bategereza gutumigwa uko twe twibaza tuti icyo baciza cya mbere ni uko eh, boshiramwo eh, hoba gutumira imigwi muri rusange nk'itatu umugwi wa mbere uwo mugwi w'abashyigikiye icyo kiringo abashyigikiye bose icyo kiringo bakajya mu mugwi umwe hanyuma umugwi wa kabiri ukaba uw'abadashyigikiye icyo kiringo abo bakajya mu mugwi umwe hama rero hagaca hajyaho n'undi mugwi w'abaza kugira ngo boroshe barabe bafashe aba n'abandi ni ukuvuga ikaba imigwi itatu mugabo bagiye baragira umwe wuriye wundi imigambi mu burundi ishika mirongo ine n'ingahe eh, bizobagora ko haba ibintu byo guhuza ibyiyumviro igihe tubona hirya no hino eh, ariko haraba utuntu kumbure tutemera tujanye n'uko uyuza wumva ngo umugambwe ngo si wakiwutwara hariya ejo uzosanga batakimenya uwo batumiye usange kumbure bari batumiye umukuru wa msd mugabo yari naka ariko bukeye haba akantu kavuga ngo ngo arakuwe wumve haje uwundi atazi n'ibintu byatanguriye eh, nka kujya baheruka kugira bavuga ngo dogiteri jean minani ngo baramukuye ejo uzohabwa usanga bamutumye ko bamuhamagaye arubaze yahuwa kaburungu eferi no kuri email isanganiro arubaze isanganiro orenage watsapu ni kuri mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe umutumire ni umuhinga mu bijyanye no gutatura matati shatiyeni yunge ko birihutirwa ko abanza kumenya amatati ubwa mbere yariyo mbega afise ubwoko ni ubwoko bw'ipolitike ni ubwoko ni iby'imibano mbega yubatse ku by'ubutunzi mbega ajyanye n'iki kugira ngo abanza amenye neza ibyo ayo matati imero yayo yariyo mm. ubwoko bwayo ubwo bwo hanyuma icya kabiri bikaca bisabwa ko amenya imigwi itandukanye yegwa n'ayo matati mbega ni bande na bande mu gihe nk'iki nk'ibi turi mu gihugu cyacu biragaragara ko ni hagati y'abari abari bashyigikiye eh, ikiringo cya gatatu n'abatari bagishyigikiye bamwe bashobora kuba bari mu migambwe eh, iyo twoshira ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta mhm. n'abandi bakaba ari umugambi uri ku butegetsi cyangwa harimo n'abashigiye umugambi uri ku butegetsi hakaca haba rero n'iyindi migwi eh, yajya bita amashyirahamwe adaharanira aharanira inyungu za politike mugabo mu buryo bukubahiriza amategeko canke amasezerano yarushana ibwirizwa shingiro mm-hmm. hari imigwi imwe ishobora kugaragara rero kimwe muri ibyo mu biganiro abatumugiye kuraba batuma ivyo byose naho batatumiwe bose izo mpande zose zarakozwe ko mu byo umushinga na Heronidas yavuze ngo yavuze kumengo hari hariho abibagiwe kandi biragaragara ko batagiye yo bose mhm. muganibaza yuko igikorwa cy'umuhuza nk'umuhuza mu buranganzi bw'umuhuza kuko umuhuza ni umuntu atahagaze mm. iyo abegwa n'amatati baramutse bamwizigira ntabyo twavuganye ariko ndibaza w'ibikorwa ariko arakora ariko aragerageza gutahura ni bande na bande basanzwe begwa n'aya matata ariko araba ni bande bari ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi ni bande batari ku ruhande rw'umugambi mu yandi majyambere ni bande bari ku ruhande bashike mu bagende abadashoboye kugenda baserukigwe kuko nk'uko nabivuze igihe abantu begwa n'amatati baticaye hamwe bose ngo bavugane ibibega umuti uza gutogwa si umuturama ariko nshiye subira inyuma ni uko hamwe y'ibihe bimeze gutya birashobora ugasanga muri iyo migwi no hagati ubwayo naho hari ayandi matati mhm. ugasanga ntibumvikana ntibafise ukubona kumwe inge n'ibintu byogenda ugasanga haba abari ku ruhande rw'abari ku butegetsi hagati yabo ntibavyumva kumwe haba abari ku ruhande rw'abadashikira ubutegetsi hagati yabo ugasanga ntibavyumva kumwe rero birasabwa ko umuhuza amenya n'izo ngorane zishobora kuba ziri mu mpande zose kugira ngo uko bariko baragenda bicarana bavugana bashobore gushika ku muti urama uzotuma abarundi basubira kubana nk'abavukana aho abantu bavuga bakavugana ukuri bakavugana ku bibazo byabaye bakavugana ku cyabiteye bakavugana no ku irama kuko icyo abarundi bakeneye barakeneye igihugu bose bisangamwo nk'abavu nk'abavukana nk'abene gihugu aho umuntu yumva ko afise uburenganzira bwo gukora iki na kiriya ariko kandi yumva ko ategeza kubahiriza uburenganzira bw'abandi Mhm. kuri wowe rero udukurikirana uri mu mahanga ni kuri mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri na mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu WhatsApp ni kuri mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe ari ikibazo cyangwa intererano utanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ku barundi bari mu mahanga ya kure batwumviriza kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore yego mwavuze muti kumbure harashobora kuba hariho amatati hajya hagati y'iyo migwi ugasanga uyu munsi bamwe baravuze bati twebwe nk'ubututwara nk'uko rundasa bivuze twebwe nk'uturongoye ntitukimwemera uno munsi aho ntiyumva ko hacaba ibigorana ego kenshi hari igihe uza gusanga ibigorana birabaho ibigorana birabaho nk'umugumu urashobora kuvuga ngo twebwe naho twari twatanguye uwari karagenda ntitumushigikiye abandi bati na twebwe ntitumushigikiye mugabo ikindi kintu ashaka kuvuga z'amatata abantu batamenye ingene bayifatamo abantu bamaze gupfa bakavuga igitigiri naho ibitigiri batavyumvikana ko haravuga ngo ijana mirongo itatu n'icyenda haravuga ngo amajana abiri haravuga amajana ane haravuga ngo igihumbi jewe iyo hari umuntu umwe wenyine babiri bonyene bamaze gupfa kubera ukutumvikana kunuriya ba abantu babageze mu ngaruka mu ngaruka kuko abo bantu bapfuye barafise imiryango barafise inshuti barafise abana bariya ni ukuvuga bica birandagata bisigura ngo eh, ni ibintu abantu bisaba ko by'ukuri badakwiye gukinisha na cyane cyane ku n'ubuzima bw'abantu kuko nk'abantu dukora mu bintu no gukinga amatati icya mbere dushyira imbere ni uguha agaciro zina kiremwa muntu nta muntu n'umwe ye afise uburenganzira bwo kwaka ubuzima wundi nk'uko atamuntu n'umwe yaremewe gupfa yishwe n'uwundi ibyo ni by’abantu bakora byumvikana yuko mu bisanzwe birasaba ko ahubwo abantu bibuka ibihe tugezemo burya turi ko tujya ahantu hatameze neza none nk'ubu abamaze kubura babo abapfuye abandi bagahunga ubu bafise imitima abavuga bati eh, bafise ibise mu mitima yabo hari abantu bavuga bati none tweho boganira nibaganira bazotugarukanira bacu hanyuma abo bagapfa biyongera ku bandi igihugu kimaze kubura mm. isinzi n'isinzi incyabwenge abize n'abatize abategetsi n'abategekwa abadandaza burya igihugu kimaze guhomba cyane nicyo gituma bisabwa ko ubu unye abariko barajya muri ibyo biganiro ntacyo hari ibyo batokumvikana ko ariko nibarabe mbega nibande iyo aba umuhuza ariko aranyumviriza nari kumubwira ijambo rivuga ngo imbere y'uko abandanya ahuza abantu mhm. narabe abo bantu bafise ijambo nibande bafise ijambo uwo muntu avuze bose bumvira ni bande bafise ubushobozi bwo gufata ingingo mu matati nkaya hari abantu mu gifaransa bita acteur clé cyangwa mu cyongereza nabo bita key players mm -hmm. nuko aba key players n'abantu mu matati uwo muntu yavuze iryavuze rirumvigwa si abantu bose bavuga ugasanga ijambo ryabo rishyika kure rero birasabwa ko abantu bose ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no ku ruhande rw'abavuga rumwe n'ubutegetsi no ku ruhande rw'abadaharanira ibyicaro bya politiki ni bande bafise ijambo ry'ukuri icyo ni icya mbere icya kabiri ni bande bafise icyo bariko barakora kuri aya matati bariko batuma kumbura ibintu yuko byoba nkamwe umuntu yobakorera ko bose bose ndabivuze bose nkamuntu yobakorera ko bose byotuma ibibazo bishobora gutora umuti urama hanyuma ikindi nacyo ibiganiro abantu kenshi barirukana byo ibiganiro si nka kuse mm. si higanwa ry'imetero ijana cyangwa ry'imetero amajana atanu oya bisaba umwanya kugira ngo abantu ntibahave basanga bariko bararimira ko basange bihenze kugira ngo igice nk'ijya y'ejo basubire kwicuza kuko umunsi turi mu kwicuza twari tuzi ko atabizosubira kuba ibintu twabonye ariko arabiri ko biraba ntibisigura ko abantu badashobora gupfa ikintu gufi ikintu birashobora kuba ariko abantu bakimenyereza umuco wo kwicarana bagatora umuti ibipfa bitarapfa amaraso ataraseseka abomoka bataromoka abafungwa batarafungwa ni ukuvuga ibintu bikimeze neza rero nuvuga nti nawe hari abavuga bati twebwe eh, awadutwara si wakiduserukira mhm. nibaza ko uruhara runini muri iki gihe ni abo bantu babona ko bariko baraganira by'ukuri atari bo bariko baraseruka nibashikira umuhuza bamubwire neza bati twebwe bimeze uku n'uku n'uku turifuza guterera turifuza kubamwo kuko ni twebwe twegwa kandi uburyo twegwa n'aya matati ni ubu n'ubu n'ubu bikagaragara neza hanyuma umuguri kurafasha abarundi kubahuza ni ukuvuga mu kubahuza nawo ndazi neza na keke barabizi barazi kahise turiga kuri kahise mm. haba ku mu gihugu cyacu cye mu bindi bihugu hirya no hino ndazi ko babizi nibaza yuko bariko barabikorera kugira ngo barabe ko abariko baraja mu biganiro ari abantu bakeneye kubijamwo atari ba bandi bariko baraprofita n'akajagari kugira ngo kumbure baje gusamaza abantu ego hari umunywanyi amaze gushika ku murongo ni Dieudonne muri Swede tubanze tumwakire ah, aga telefone numva umwe ngo ni kamorohereje Dieudonne yambo nawe nyine yameze nk'ubivuga Eh, ni byatumye haca haba izindi ngorane abantu bagahunga abantu bakicwa eh, hakaba ibintu imigwi y'abantu barwana ikivuka izo ni ingorane zacu zitungwa n'izo ngorane zo kutubahiriza amategeko eh, mhm. tukaba turabye rero ibintu dusubiye inyuma umuntu agaca ibintu by'amategeko ari iby'amasezerano y'arusha aya masezerano yarusha ari hagati y'abatutsi n'abahutu ngira ngo n'abaganwa hoganira abandi mu bisanzwe uko tubibona ni uko hoganira imigwi umugwi w'abatutsi ibice mirongo ine ku ijana n'umugwi w'abahutu ibice mirongo itandatu kubwira ayo masezerano bayasubiremo bavuga bati ibi bintu twabisezeranye ubu none hariho ababihunyanze raba ingaruka mbi byateye ni iki cyoba cyarabuze abahinga bariho gukinga amatati ko mwavuze muti no gukingwa arakingwa mm-hmm. ni iki cyoba cyarabuze abahinga bariho akavuga induru mu gihugu kandi induru z'amazisubiriza hoba habuze iki kugira ngo ibi byugukinga ntibibe kandi nawe umuti yavuga ati urarama si wa wundi uvuga ngo si byo bituma nyamukuru manda ikiringo cya gatatu si cyo gituma nyamukuru mm-hmm. eh, kutubahiriza amategeko si cyo nibaza ko ntikiri mu bituma nyamukuru ariko hari ibindi ubu ntitwoja mu gusesangura k'umuntu kuko hari ni nubushakashatsi burebure bushobora kuza gutuma nta kibazo nta ngorane mugabo hakaca hazamo ikindi kandi ikintu gikora kuri bo bose kikaca kivyura ari shavu ari inyifato abantu bagatangura kugira inyifato zitandukanye rero manda ya gatatu n'amategeko n'ibyarusha biri muri ibyo bintu mugaje ndibaza yuko umuntu agiye agashakashaka nk'uko atanama y'abatutsi zigere bavuga ngo turatumye abatutsi muga muri iyo migwi yose hariho abantu bashobora kugaragara bashobora kuboneka ko bafise uruhara bariko barakora mu byiyumviro gihutu canke mu vyiyumviro gitutsi nimba no bivuga gutyo nabo bisigaye bigoye eh. rero nivyo hari ibindi abarundi bategezwa kwicara ngo bavugane kugira ngo ryaba iryo bwirizwa shingiro abantu baryumve kumwe mhm. ndamaze kurisoma mhm. n'ubu ndarisubiramo na mbere hari umuntu navuze twigeze kuganira w'umuntu n'umuhinga mu by'ubwirizwa shingiro turiko turaganira nawe nyene ukumva umengo hari ibibazo mm. rero mm. nibaza yuko ryobaho amategeko yobaho muga ikibazo ncanza kugira bamwe nabo baza kuyashiraho ni bande abubahiriza amategeko ni bande ko mbona ubu imigwi myinshi y'abarundi barakomerekejwe n'ibyabaye bya kahise mhm. benshi bafise ibisebe baratinyana haravuga bati ibi nabo twabivuze tukabishyira mu ngero ntituzigane bizogera n'ibintu byinshi muganibaza yuko ngarutse ku bijyanye n'ibya diodoro kugira ndamwishyure igikuru ni uko ubavuga mhm. ati kugira ngo kumbure ejo cyangwa hirya y'ejo mhm. ntidusubire kugwa igihugu ntigisubire kugwa mu byo cyagiye kirabamwo aho nk'abahinga wo gutatura amatati no gukinga no gutatura amatati n’umutima umutima uvugutira abo bantu abo bavuga uh, usanga bafise ibyo bapfa woba nkuwe kugira ngo habe ibyo gukinga umuti umuti umuti nuhunyene umuti kimwe nuko ivyabaye byarabaye mm-hmm. nibikwiye ko abantu babandanya babona kahise mm-hmm. nimba hariyo kahise kabaye kabi bisigura ngo abantu barakeneye gusaba ati reka twicare turengene duhindura kahise mu bintu bijaye mu ubuhinga turiko turakoresha abasaba ariko barakorera mu jene gukinga amatati muri aka karere Pablo na urabizi hari mm-hmm. ibyo twagiye tubamwo hari ubuhinga buriko burakora iki gihe bubwa ati igihe cyose abantu bakeneye gukinga matati cyangwa gutatura amatatari birakwiye ko bagira ukubona viziyo dana venire meyo yasuhete ni uko abantu bose bagira ukubona kwiza kwaho bifuza kuba igihe iyo viziyo atari atayirabaho igihe abantu badafise indoto y'igihugu bavuga bati turifuza ko igihugu cyacu ejo cyangwa ejo kizoba kimeze uku n'uku n'uku uko kubona iyo ndoto y'igihugu cyiza abantu bifuza ko iyo imaze kubaho baca bagenda bayubakira ko hanyuma ubwa kabiri ihinduka rikomeye rirondegwa hose kugira ngo abantu bashobore gushyika ku mahoro arama bakinge cyangwa canke batatura amatati abega icya mbere ni abantu bose biga guhinduka hari ibyiyumviro usanga abantu baba bafise bitari byo mhm. hari ibyizegwa bitari byo hanyuma hamane y'iryo hinduka haracaba n'ihinduka icyo twita changement sociopolitique nihinduka rijanye n'imibano n'ivy'inzego gipolitike mm. aho abantu bavuga bati uburyo igihugu gitunganywa bikwiye kugenda ukunukunuko uburyo amategeko rabikwiye kugenda ukunukunuko rero mu yandi majambo ico novuga kimwe nuko umuti nuko abantu bategeza kugira iyo ndoto y'igihugu ciza abantu bifuza kubamo bakaganira bafise uburundi babona bati turakeneye kwejo tuzobana abantu bameze ukuntu ukuntu ukuntu hanyuma bimwe by'amategeko amategeko arabaho araheza akaca abantu kugira ngo abantu baze kuyubahiriza mu ntumbero yo gushikira ugushaka kukuyaga ni ukuvuga kugira ishyaka ryo kwicarana n'umuntu musangiye ikibazo kugira ngo mushobore gutorera umuti kuko eh, ukwicarana n'abarundi barayamaze yamaze yuko uh, ikiyago gisumba kivi abavuze ngo ikiyago gisumba kivi si ikiyago icyo ari cyo cyose ni ikiyago kibyara ibyiza rero nibaza yuko ikintu cyabuze hari ishyaka kubo byega hanyuma icya kabiri cyabuze ntibashoboye kuronka uburyo bakora cyane bashobora kuba batumvirijwe ikindi kibazo ariko nibaza nguma ngaruka ko ni uko gushyika n'ubu hariho ibikomere bya abantu bagenda bakorera ko abantu bakavuga bati twaba ku butegetsi twaba amahoro abandi bakavuga bati natwe tutari ku butegetsi tuzoba tugowe hari ndibaza kahise hariho byinshi byinshi n'ubu biriko birakoresha abantu bivanye muri kahise nkaca nibaza yuko ibiganiro y’iko biraba ndibaza ko by'ukuri bovugana ukuri kugira ngo abana bariko barakuru umunsi abana bariko ugwaruka ariko ruraruka Nirukurire muri ignorance mu kutamenya kw'ivyabaye bamenye ukuri hanyuma bakire kuri uko kuri ariko icanyuma nagomba kurangiriza ko ndifuza ko abantu boganira bafise indoto y'igihugu ciza bifuza kuzobamwo ejo canke hirya y'ejo canke bifuza kuzoraga abana n'abuzukuru babo yego nubwo wavuze uko ikiringo ari nk'ikintu cyagiye gifasha edi Patrick bakina ari mu Bubiligi avuga ati ntimubona ko byo ari byiza hamwe ho aho guhuza abemera icyo kiringo n'abatacemera ivyo ni byiza cyane ikiyago cy'amari cyiza kandi nibaza ko aribyo byatanguye naho bose batagiyemo ndibaza ko umuhuza ari cyo ariko arakorera kuko umengo no mu itangazo yatanze inyuma y'ibiganiro heruka yaravuze yuko azogerageza kwegera n'abatashoboye kubamwo kuko bo babake wabeshi burya umuntu naho yoba umwe arashobora kuvyonga arashobora konona ibintu mm. kuko ubushobozi bwo konona ntibuba mu gitigiri cy'ubwishi bw'abantu umuntu arashobora kuba umwe ejo cyangwa igejo bikongera kubyuka bifise iyindi shusho rero nibaza ko aborota bagwa n'ukuri n'ukuri aborota bagwana bahagarike nta ntambara yigera izana inyishyu amaraso yasesetse nta nyishyu abapfa bamaze gupfa nta nyishyu ahubwo abo byega bose abari ku ruhande ntondera twavuma twicanwe kuko niko bimeze kandi biratahurika kuko abantu baba bavugishwa n'ibikomere baba bafise rero icyo nagomba kuvuga mu yandi majambo nibyo harabavuga ngo banaka bo bamwo banaka ntibo bamwo ngundi yo bamwo ngurya niyo bamwo ngurya yo bamwo mugabe icyo nagomba kugaruka ko nuko umuntu wese afise uruhara afize icyo ariko ariko arayifuriwansa ariko aratuma ibintu byoba nabi cyane byogenda ukundi uwo wese ni byiza ko yumvirizwa ni byiza ko yumvirizwa naho hari ibyo usange babigoye bigoye kuko hari nk'abantu muri kazi usanga bavuga ngo banaka ngo bakoze ibyaha abandi bagirane iyo amatata atakemuwe neza nuko ibyaha nyene birajamo mugakubera kuca umuntu afatira kuri cyo kuko icyaha citwa ingaruka mm. rero ntushobora gukemura ingaruka mu gihe utimvye mu mizi ngo utahure icyatumye irya ngaruka iba rero nibaza yuko abari bo bose uko biri kose bo kwemera bakihanganiranira dufate eh, ayo twibuka yavuga n'aya masezerano yarusha kugira ngo ejo nk'inyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 15 20 nitwame turi tugija kwandika impapuro amasezerano aba baje mu biganiro bose baba bamaze kubitangura abatarabitangura bagira ihenyifato mu majambo make inyifato bogira uh, eh, nchanja mu nyifato ari inyifato sigaragarira mu bikogwa aza kubahuza aho umuntu ku mvuga inyifato yega abari muri iki kibazo cy'amatate inyifato ikomeye nashaka kurangiriza ko ni inyifato aho umuntu wese yumva ko naho hari ibibazo agendana muri we hariho inyishu yokwemera agashyira hamwe akemera ibyo bibazo ntibimuganze ariko aze kuganzwa n'inyishu iyo nyishya yishyize hamwe n'inyishyi yuriya wundi afise icyo bapfa ni ukuri ibyo byara ni ukuvuga ngo amata byaya amavuta boheza hakaba kubaka hagusambura ariko ijambo rya nyuma n'ubu ndasubiye kuvuga ariko baranyumva mbega uburundi bashaka kubamwo n'ubuhe barafise iyo mbono iyo ndoto y'igihugu bifuza kuzobamo kuko iyo ndoto uzasanga bose bayihuriye ko kuko iyo ndoto ikibereka ko nta muntu n'umwe akwiye guhunga nta muntu n'umwe agiye gutoteza uwundi nta muntu n'umwe agiye kugendera ku wundi nta muntu n'umwe agiye kurya abandi nta muntu n'umwe akwiye kurya ibyo abandi babiricuye uza gusanga n'ahantu abantu bose reka ngira ku indoto urayibuka muri uwo mugambi w'akarere k'ibiyaga bigari aho abanyagihugu muri aka karere kacu abo twagiye dukorana bavuze ngo twifuza akarere k'ibiyaga bigari karangwamwo amahoro umutekano n'ituze kuri bose kandi gateye imbere aho ikiyago cyangwa ukuganira ari umucyo mu banyagihugu muri aka karere kugira ngo bashobore kwama bakemura ibibazo byabo ngo kandi aho abantu babana mu budasa bwabo bubahirizanya mu byiyumviro byabo kandi agateka kabo kose kubahirijwe numva umengo ngo bugiriye iyo ndoto yo nabarongora kugira ngo bakomeze kugira inyifato yubaka hanyuma igihugu cyacu kibana igitera kijimbere imbere akoze cyane umuhinga mu byo gutatura amatari chateni yunge ko ni hano rero dusozereye kino kiganiro karidimba cyuno munsi ndagushimire ko waratugamburukiye kwitaba ubutumire bwacu eh, nanjye ndagushimiye cyane kandi n'ikindi gihe nimwandondera nzoshobora kuboneka kugira nterere ibyiyumviro kandi ndanashimiye n'abandi bavuze icyo batereye muri kiganiro yego muri kanshimire rero n'abatwakuye n'abatwandikiye bagize icyo baterera muri kino kiganiro shimire Serafina Hakizimana n'abari kubimenyereza mu buhinga bw'ibyuma batumye amajwi agushikira medani niyo nkuru niwe yarahagarariye kino kiganiro icyo ugomba n'igihe Caneste Pablo Bagiwabo ubandanye ukurikirana ibiganiro bya Radio Isanganiro Mubirigi muri Charleroi Jewe Desire nkabamba mu Buholandi